Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 4-ն է, տարվա 63-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1152 թվականի այսօրը Ֆրիդրիխ Արաչին շիկամորուսը դառնում է Գերմանիայի թագավոր։ 1791 թվականի մարտի 4-ին Վերմոնտը դառնում է Միացյալ Նահանգների 14-րդ նահանգը։ 1975 թվականի այս օրը Եղիսաբեթ II թագուհին Չարլի Չապլինին շնորհեց ասպետի կոչում։ 1980 թվականի այս օրը Ռոբերտ Մուգաբեն դառնում է Զիմբաբվեի առաջին սևամորթ վարչապետը։ 2004 թվականի այս օրը Լոնդոնում FIFA-ն իր 100-ամյակի նվիրված հրապարակեց ֆուտբոլի արքապելեի կողմից կազմված 125 մեծագույն ֆուտբոլիստների ցանկը FIFA 100-ը։ 2006 թվականի այսօրը հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համը առաջին անգամ պաշտպանեց աշխարհի չեմպիոնի իր տիտղոսը, հաղթելով Շենեն Թեյլերին։ 2008 թվականի մարտի 4-ին Մարտակերտում հայ եւ ադրբեջանական զինված ուժերի միջև տեղի ունեցան ռազմական ընդհարումներ։ 2012 թվականի այսօրը Վլադիմիր Պուտինը երրորդ անգամ ընտրվեց Ռուսաստանի նախագահ։ Այսօրը ծնվել են 1678 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր ջութակահար Անտոնիո Վիվալդին։ Վիվալդին եղել է իր ժամանակների ամենահայտնի եւ ամենասիրված ջութակի վիրտուոզներից մեկը։ Նա նաեւ հայտնի է որպես բարոկկո ժամանակաշրջանի ամենամեծ կոմպոզիտորներից մեկը, ինչպես եւ սոլո կոնցերտի, կոնչերտո գրոսոյից ածանցված ժանրի ստեղծողը։ Նա ինչպես Իտալիայում, այնպես էլ ամբողջ Եվրոպայում զգալի ազդեցություն է թողել, որ կարող է չափվել այն փաստով, որ Բախը ավելի շատ Վիվալդիից է վերցրել եւ մշակել շատ աշխատանքներ, քան ցանկացած այլ երաժշտից։ Նրա գործունեությունը եղել է գործիքային երաժշտության բնագավառում, մասնավորապես ջութակի, սակայն հավասարապես նվիրվել է նաև բացառիկ տարբեր երաժշտական գործիքների, կրոնական երաժշտությանը եւ լիրիկական երաժշտությանը։ Դա հանգեցրել է մի շարք կոնցերտների, սոնատների, օպերաների եւ կրոնական ստեղծագործությունների ստեղծմանը։ Վիվալդին բարձեցել է, որ կարող է ավելի արագ նոր կոնցերտներ գրել, քան կրկնօրինակողը կարող էր արտագրել արդեն գրված ստեղծագործությունը։ Ինչպես 18-րդ դարի բազմաթիվ կոմպոզիտորների դեպքում, թե նրա երաժշտությունը եւ թե անունը մոռացվեցին նրա մահվանից հետո։ Նա ոչ մի հետաքրքրություն չէր առաջացնում երաժշտագետների մոտ մինչև 19-րդ դարը, երբ Վիվալդի ստեղծագործությունները վերաբացահայտվեցին Յոհան Բախի շնորհիվ։ Սակայն նրա իրական եւ ավելի ամբողջական բացահայտումը տեղի ունեցավ 20-րդ դարի առաջին կեսին, այնպիսի գիտնականների եւ երաշտագետների շնորհիվ, ինչպիսիք են Արնոլդ Շերինգը եւ Ալբերտո Ժանտիլին, ինչպես նաեւ Անջելո Էֆրիկյանի եւ Ջան Ֆրանչեսկո Մալիպիերոյի ներգրավվածությամբ եւ Էզրա Փաունդի հետաքրքրվածության շնորհիվ։ Այժմ նրա որոշ գործիքային ստեղծագործություններ եւ հատկապես նրա 4 կոնցերտները, հայտնի որպես տարվա եղանակներ, ներառվում են դասական երաժշտության երկացանկի ամենահայտնի ստեղծագործությունների մեջ։ 1878 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը։ Թամանյանը հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիրն է։ Նրա ստեղծագործական գործունեությունը բաղկացած է 3 շրջաններից՝ ռուսաստանյան, հայաստանյան եւ պարսկական Թավրիզյան։ Ալեքսանդր Թամանյանը ծնվել է Եկատերինոդարում, այժմ Կրասնոդար։ Ավարտել է տեղի ռեալական ուսումնարանը, այնուհետև ընդունվել Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստի կայսերական ակադեմիայից Գեղարվեստի բարձրագույն ուսումնարան։ Նա ավարտել է ճարտարապետության բաժանմունքը նկարիչ ճարտարապետի կոչումով։ Երկար տարիներ ապրել եւ ստեղծագործել է Ռուսաստանում նախագծել տարբեր բազմաթիվ շինություններ։ 1919 թվականին նա տեղափոխվել է Հայաստան։ Սակայն Թամանյանի գործունեությունը առաջին հանրապետության օրոք եղել է կարճատև։ Այդ ժամանակահատվածում նա մշակել է Հայաստանի զինանշանը, հիմնել եւ ղեկավարել հնությունների պահպանության կոմիտեն եւ սկսել աշխատել Երևանի վերակառուցման ու զարգացման գլխավոր հատակագծի վրա։ 1920 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած իշխանապողությունից եւ Հայաստանը խորթային սոցիալիստական հանրապետություն հռչակումից հետո կողմերի միջև ընդունված համաձայնագրի համաձայն երաշխավորվում էր նախկին իշխանության քաղաքացիական եւ զինվորական պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Նոր իշխանության օրոք Թամանյանը մնաց իր զբաղեցրած Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետի վարչության նախագահ, Պետական հիմնարկների շենքերի կառուցման շինարարական հանձնաժողովի նախագահ եւ հնության եւ գեղարվեստի պահպանման հանձնաժողովի նախագահ պաշտոններում։ Բոլշևիկները, սակայն, համաձայնագրով ամրագրված կետերը խախտելով, համատարած բռնություններ սկսեցին կերառել բարձրաստիճան զինվորականների, քաղաքացիական պաշտոնյաների, մտավորականների նկատմամբ։ Նման պայմաններում բացառված չէր նաև Թամանյանի ձերբակալությունը։ Նա որոշեց հեռանալ եւ տարագերների առաջին խմբի հետ 1921 թվականի ապրիլի 21-ին մեկնեց Պարսկաստան։ 23 թվականի մարտին Խորթային Հայաստանի կառավարության պատվերով Թամանյանը վերադարձավ եւ մինչեւ կյանքի վերջը ապրել եւ ստեղծագործել է Հայաստանում։ 1920-ական թվականներին Թամանյանը զբաղվել է էներգետիկայի եւ ռոկման հարցերով, նախագծելով եւ կառուցելով ջրանցքներ, ջրհան եւ հիդրոէլեկտրակայաններ։ Թամանյանի անդրանիկ կառույցը Հայաստանում եղել է Երևանի հիդրոէլեկտրակայանը։ Այս կառույցի համար, ինչպես նաեւ Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման համար 1926 թվականին Թամանյանին շնորհվել է Խորթային Հայաստանի ժողովրդական ճարտարապետ կոչումը։ Թամանյանի նախագծած խոշորագույն կառույցներն են Կառավարական տունը եւ Ժողտունը, օպերա եւ բալետի պետական թատրոնը։ Այս նախագծերը Թամանյանը մշտապես կատարելագործել է մինչև կյանքի վերջը։ 1926-ից 29 թվականներին կառուցվել է միայն կառավարական տան մի մասը՝ Նալբանդյան փողոցին հարող Փողժողկոմի շենքը։ Ուսումնասիրելով Զվարթնոցի անի եւ այլ պատմական հուշարձանների ու ժողովրդական ճարտարապետության նմուշները, Թամանյանը գտավ դրանց օգտագործման մեթոդը ժամանակակից պայմաններում։ Նա երբեք չկրկնեց հինը, բայց եւ չմերժեց այն, պատմական կամուրջ գցելով հայ ժողովրդի անցած շրջանի մշակույթի եւ նորի միջև։ Օգտվելով տեկորի եւ Զվարթնոցի ճարտարապետական ցավալատարածական կոմպոզիցիոն լուծումներից եւ ձևակազմության օրինաչափություններից, հեռու մնալով մեխանիկական ընդօրինակումից։ Նա ստեղծեց կառավարական տան եւ օպերայի թատրոնի ճարտարապետական սյունակարգերը, դրանց հատակագծային եւ ծավալային ուրույն կոմպոզիցիաները։ Thank you. 1893 թվականի մարտի 4-ին է ծնվել հայ խորթային բանասեր Կարապետ Մելիք Խոհանջանյանը։ Մելիք Օհանջանյանը զբաղվել է բանագիտությամբ, հայ հին գրականությամբ եւ հայ ժողովրդի պատմությամբ, արևելագիտությամբ, համեմատական տեքստաբանությամբ։ Նա գրի առել Սասնածերերի 8 նոր պատում, ռուսերեն թարգմանել Սասնածերերի 10 ընտիր պատում, ընդարձակ ուսումնասիրությամբ եւ հարուստ ծանոթագրություններով։ Մեծ է Մելիք Օհանջանյանի վաստակը հայ հին գրականության հետազոտման եւ գրապատմական հուշարձանների գիտական հրատարակության բնագավառում։ 1916 թվականի այսօրն է ծնվել անգլացի գիտնական հոկեբան Հանս Յուրգեն Այզենկը, Նա հոգեբանության կենսաբանական ուղղության առաջնորդ է, անձի գործոնային տեսության հիմնադիր, հանրահայտ ինտելեկտի թեստի, Այզենքի թեստի հեղինակը։ 1937 թվականի մարտի 4-ին է ծնվել Խորթայն Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Ռուդոլֆ Խաչատրյանը։ 1937 թվականին է ծնվել թերապևտ Էդուարդ Բաբայանը։ 1940 թվականին ֆիզիկոս, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Ռաֆայել Համբարձումյանը։ Նա Վիկտոր Համբարձումյանի որդին է։ 1941-ի մարտի 4-ին է ծնվել հայ պատմաբան, պատմաշխարհագրագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Բաբկեն Հարությունյանը։ 1951 թվականին անգլացի երգիչ երաժիշտ Քրիս Ռին Այսօր մարտի 4-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 302 օր։